Eu boa fa? firma, mafia, Orion, az időra, Budapest, veled mi van? Mi van, mi van veletek? Rázzátok a segetek, mi hozzuk a rímeket, egyezitek fületek, jegyzetermet megint, mi pedig szokás szerint, meg tudod ki minket hallgat másokra, még legyen! mert mindenki mindenki megfelel, jobb utakra terel, keményen, mint elel, hadsereg lesz szerel, nemzeteket level, mindenkit kiszemel, csak a jogból veszel, akkor mindig velünk leszel, nem bűnözők itt kutat, a hipop mutat, ledönt minden falat, ha befér nem nagy falat, itt a luxus a föld alatt, megyek kalad, kalad, kalad, kalad. Esperanto szál, internacionálé bál A, B, C, C, D, E Dance, dance, dance, mi a fa? Tükörben nézem mögötted áll mondatom Fantom, nem szappan a sanzon, nem sziklös Marsal a rangom, itt az afén Semmi parton, csak egy kis pánik, mint a Matrix tisztán Hasis, Fédin, Afganisztán biztosan megadom a paramétereket, ha valakit érdekel a lényeg Végleg a mának, mint Budapest meg Prága Sős felhőkbe már hogy a még repcsik szállnak Penner és tricska, idő ura, egy újabb fricska a világnak Ez nem láthatatlan tita, itt a halhatatlan a Minden bűn alól felold, vagy csak egy szintak zeror Mezzo sopran, alt tenor, mikrofon terror NOS pár szenyor, nuk nuk stát szenzor Dobri день, dobri večer, uraga Peneci szitka, homeboy Praha Začalo se to tak, tak, jak pateky, když je druhý den na vlak s kamošema Jen tak vyrazíme do Bratislavy Pár hodin na cestě a jsme tady oh, oh. Romeo a Cake zpátky z Ameriky Svět je malý i veliký Jak se to vezme globalizace v Praze svý triky Radši jsme vypadli, proč baby ty Oh, oh, oh Dorazili jsme do Města hlavního slovenskýho rozdali čeky Kukli na konce varšavskýho deště nespěchy, ale špeky A jindy, co tam byl, by se dorazil na věky Pozdravuje vás a náš cíl je Budapešť Pešť, metropole na Dunaj, věž Dozvědět se o tom, co nikdo z nás netají Tak tež, ani já nezdraví O O R R I I O O N N jsem představen, připraven tak ven zlatý Na Nugati nový příběhy, zážitky Můj zlatý, zlatý. čekají na nás Boláš, ty laláci, místní kluci Týpci, vrajteři, přeci Tak, to pokračuje, můžu říct hned Sedíme na privatě a je nás pět Dej mi pět, 24 let, na planetě to je svět palice palicánek květ a naše lavice můžou o tom vyprávět Hned, hned, ten večer na oslavu udělali jsme panely Jak po staru a zpátky ve faru, do bytu hoku na káru Aha, aha, na káru Hned druhý den, na nádraží čekáme dlouhou dobu Pak fotíme piju pivo kluci kolu Odpoledne píšu tyhle rýmy, protože večer ve studiu natočíme to s klukama z firmy A ráno dám pešti s bohem, pojedem domů do Prahy, není to za rohem Možná se zastavíme ještě na skok blavě Názov stavby, ty kluci jsou mladí a mají v hlavě Repový moudrá rady, volný styly Pure, pure, své Romeo celý opilý uh, uh, uh. Pure, pure, své Romeo celý opilý Tak, zdraví vás Orion z Prahy ve studiu v Budapešti Firma, firma, firma, firma Dance, dance, cool, cool, čah, čah, my, my Escuchame Prague, graffiti grad, the best, jo Pila, pila na no trafiku is te česka Добрый день, пенер учите стричка Никто не осусуя сегодня Soy P.I.L.O. NSA De la ciudad se llama Budapesta Szóval elkezdem laza-laza szóval Aza-laza szó, laza-laza Ja, ja, itt hallgatom a szlávokat És megfogant egy gondolat A két város közé miért nem építettünk nagy falat Mint a kínai haladhatna ez a fura finom falat Keleti költői kaca Mit összerakott ez a csapat, kiket nem választi bábe És hát akkor most már -e? Mondom, van egy mentális kábe. Ezen szágú, a szövege, a föld alatti sláger Tisztes, mint egy szecessziós zöld kandelábe Hirtelen kozmikus keringőbe fordul a báme Orion időurai, ah, ah, ah Tíz van ki fráte, ah Tenger mélyéről az Ki a báfe Ne, ne is tagad rád, ragad, mint dráma megvázne Kultúra kapcsolat, mint a gönc, meg a háve A csáe, búcsúzok, folytasd már Mire, mire vársz, web már e Ja, ja, web már el